งที่สามสิบแปดในร้านขายสรรพสินค้า ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆ การซื้อขายและการพูดที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอ เช่น การบริการ การสอบถามสินค้า จำนวนสิ่งของ การต่อรองราคา ซึ่งนักศึกษาควรเรียนไว้ประกอบในการพูด ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good evening สวัสดีค่ะ What would you like to have ma'am คุณต้องการอะไรหรือคะ I would like to get a bottle of hair cream ฉันอยากได้น้ำมันใส่ผมสักขวดหนึ่ง What would you suggest คุณว่าอย่างไหนใช่ดีคะ Here's Suave It's a very good brand นี่ค่ะ Suave ชนิดนี้ใช้ดีมาก because it is a non-greasy cream เพราะเป็นน้ำมันชนิดไม่เหนียวนัก How much is it ราคาสักเท่าไหร่ Small bottles are 12 baht and bigger ones are 20ขวดเล็ก12บาท If you take the bigger one it will last longer ถ้าคุณรับขวดใหญ่ จะใช้ได้นานกว่าค่ะ All right I'll take the big one ตกลงค่ะดิฉันรับขวดใหญ่ What else would you like ma'am คุณต้องการของอื่นอีกไหมคะ Let me see those handkerchiefs ขอดิฉันดูผ้าเช็ดหน้าเหล่านั้นสักหน่อย Here they are นี่ค่ะคุณ Please make your choice โปรดเลือกตามความพอใจ I want half a dozen How much are they ฉันต้องการครึ่งโหล คุณจะคิดเท่าไหร่คะ They are forty-five baht a half dozen ครึ่งโหลดิฉันคิด Those napkins are 20 baht a dozen. ผ้าเช็ดปากเหล่านั้นโหลละ20 These handkerchiefs 8 baht each ma'am. ผ้าเช็ดหน้าเหล่านี้หรือคะผืนละ8 If you want a dozen, I will charge you 90 baht. ถ้าคุณต้องการเป็นโหลดิฉันคิด Please come down a little. ลดราคาลงอีกหน่อยสิคะคุณ We don't charge you too much เราไม่ได้คิดแพงหรอกค่ะคุณ We make no profit on these handkerchiefs เราไม่มีกำไรเลยพวกผ้าเช็ดหน้าเหล่านี้ Where is the hat department แผนกขายหมวกอยู่ทางไหนไม่ทราบคะ On the third floor อยู่บนชั้นสามค่ะ The elevator is over there please ลิฟต์อยู่ทางนั้น Have you got any raincoats? คุณมีเสื้อกันฝนขายบ้างไหมคะ Yes, we have. This way, please. มีครับ เชิญทางนี้สิคุณ How about this one? ชนิดนี้เป็นอย่างไรครับ It's not only good quality, but it's also cheap. ไม่เพียงแต่คุณภาพดีอย่างเดียว ราคาก็ถูกด้วย Let me take a look at another one ให้ดิฉันดูใหม่อีกสักตัวสิคะ Okay this one is much better ดีแล้วค่ะ ตัวนี้ดีกว่ามาก What is the price ราคาตัวละเท่าไหร่ Only 85 baht 85 บาทเท่านั้นครับ You're asking too much คุณคิดแพงเกินไปหน่อยเลยค่ะ Please come down a little ปรดลดลงอีกสักหน่อย We are not overcharging you เราไม่ได้คิดคุณแพงเลยครับ Please show me some neckties ผมขอดูเนคไทของคุณสักหน่อย Would you be interested in silk or cotton คุณต้องการชนิดเป็นไหมหรือผ้าครับ Or would you like Thai silk? หรือคุณชอบชนิดไหมไทย That looks very good on you นั่นเหมาะกับคุณทีเดียวครับ May I see some tie clasps ผมขอดูเข็มกลัดเนคไทสักหน่อย These are sold only in a set ชนิดนี้ขายเป็นชุดครับ There are cufflinks with the tie clasp มีกระดุมข้อมือกับเข็มกลัดเนคไท They are nicely gold plated and have diamonds. ชุบทองและฝังด้วยเพชรครับ I'll take this. Do you deliver? ผมจะรับชนิดนี้ คุณจะส่งให้ด้วยได้ไหม Would you wrap it as a gift? คุณจะช่วยห่อเป็นของขวัญให้ด้วยได้ไหม Certainly, sir. Will there be anything else? ได้ครับ ยังมีของอื่น ๆอีกไหมครับ No nothing else ไม่มีแล้วครับ How much is it altogether ทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าไหร่ 340 baht รวมทั้งหมด 340 บาทครับ Shall I wrap them up together or separately sir จะให้ผมห่อรวมกันหรือแยกกันคนละห่อไม่ทราบ Don't wrap them up together อย่าห่อรวมกันเลย Please put them all in the paper bag. โปรดใส่ถุงรวมกันทั้งหมดให้ผมด้วย All right, sir. ได้ครับ ชั่วโมงที่ 39อาชีพต่างๆ ชั่วโมงนี้เป็นคำศัพท์ที่น่ารู้ เกี่ยวกับบุคคลอาชีพต่างๆ ซึ่งนักศึกษาควรจดจำไว้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการผูกประโยค ในการพูดและสนทนา ศัพท์สำคัญในชั่วโมงนี้ architect สถาปนิก artist จิตรกร ช่างเขียน baker คนทำขนมปัง banker นายธนาคาร barber ช่างตัดผม bookbinder ช่างทำปกหนังสือ bookseller คนขายหนังสือ butcher คนขายเนื้อ carpenter ช่างไม้ chemist คนขายยา cook พ่อครัว cook maid แม่ครัว draper คนขายผ้า editor บรรณาธิการ fishmonger คนขายปลา florist คนขายดอกไม้ fruit vendor คนขายผลไม้ gardener ชาวสวน คนทำสวน glazier ช่างตัดกระจก goldsmith ช่างทอง grocer คนขายของชำ hairdresser ช่างแต่งผม หรือดัดผม hatter ช่างทำหมวก คนขายหมวก hosier คนขายถุงเท้าและกางเกงใน jeweler คนขายเครื่องเพชรพลอย merchant พ่อค้า messenger นักการส่งหนังสือ ชั่วโมงที่สี่สิบ ในร้านขายเครื่องกระป๋อง และตลาดสด ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูด เกี่ยวกับร้านขายเครื่องกระป๋องในตลาดสด สินค้าต่างๆ การต้อนรับ เชิญชวน เสนอสินค้า สอบถามจำนวนและราคา ซึ่งเป็นชั่วโมงที่สำคัญจำเป็นจะต้องใช้พูดอยู่เสมอ ประโยคผู้ที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good morning ma'am สวัสดีครับคุณนาย May I help you please ต้องการอะไรหรือครับ Good morning สวัสดีค่ะ Will you please show me what you have in the way of canned goods คุณโปรดให้ฉันชมเครื่องกระป๋องที่คุณมีสักหน่อย Yes ma'am this way please ได้ครับ เชิญทางนี้สิครับ Oh, you have such a large selection. แม้คุณมีเลือกมากมายเหลือเกินนะคะ Well, here is a list of some things that I need. เอาละค่ะ Very good, ma'am. I'll get these for you right away. ได้ครับ By the way, have you got any canned fruit salad? อ๋อ คุณมีสลัดผลไม้กระป๋องอย่างดีๆบ้างไหมคะ The last kind I bought wasn't too tasty. อย่างเมื่อคราวที่แล้วซื้อไปไม่ได้เรื่องเลย I think we can help you, ma'am. ผมคิดว่าจะช่วยจัดให้คุณตามประสงค์ได้ครับ Now we have a large selection of canned fruit salad. คราวนี้เรามีสลัดผลไม้กระป๋องให้คุณเลือกตั้งเยอะแยะทีเดียว What about this brand here? ตรานี้เป็นไงครับ It's very popular and sells well. เป็นที่นิยมกันมากและขายดีจริงครับ Let me see. How much is it? ขอดูหน่อยสิคะราคาเท่าไหร่นะ This one costs 20 baht, ma'am. อย่างนี้กระป๋องละ10 It looks all right. Is it Libby's? ดูท่าจะดีของลิบบี้ใช่ไหมคะ Yes ma'am ใช่ครับ All right I'll take two cans ดีละฉันต้องการสักสองกระป๋อง And have you any asparagus และคุณมีหน่อไม้ฝรั่งบ้างไหม? Oh I see it now There it is อ๋อเห็นแล้วค่ะนั่นไงล่ะคะ oh, Let me have one can There on your left เอาให้ฉันสักกระป๋องโน่นค่ะ ทางซ้ายมือคุณ Yes ma'am anything else ได้แล้วครับ อย่างอื่นจะรับไหมครับ No that's all for today ไม่ละค่ะ เห็นจะพอเสียทีวันนี้ Have you got the goods on the list คุณจัดของให้ตามบัญชีนั้นเรียบร้อยแล้วหรือคะ Oh yes everything is here ma'am เรียบร้อยแล้วครับ ของทั้งหมดอยู่ที่นี่ 352 baht altogether ทั้งหมดเป็นเงิน352 This is your receipt ma'am นี่ครับใบรับเงิน. Thank you very much ขอบคุณครับ Put them in my car will you please ช่วยนำไปไว้ในรถของฉันด้วยนะคุณ Of course ma'am ได้ครับประโยคการพูดในตลาดสด Today's meat is fresh, madame. วันนี้เนื้อวัวสดดีครับคุณนาย Is that so? How much is it? ยังงั้นหรือคะ ขายยังไงคะ Thirty baht a kilo, madam กิโลละสามสิบบาทครับ. Oh, it's a bit expensive, isn't it? โอ้ยแพงไปหน่อยละมังจ้ะ oh, What about 20 baht a kilo? กิโลละยี่สิบไม่ได้เหรอ? Sorry, ma'am. This is the best meat in the market. ไม่ได้หรอกครับ เนื้อนี้เป็นเนื้อดีที่สุดในตลาดครับ I wouldn't make any profit if I sold it at 20 baht a kilo. ผมขายกิโลละ 20ผมก็ไม่ได้กำไรเลยครับ Well, you're my regular customer. I'll make it 25. Is that all right? เอาเถอะครับ คุณนายเป็นลูกค้าขาประจำของผม ผมคิด all right then, let's have half a kilo. ตกลง ฉันเอาครึ่งกิโล How much are vegetables today? ผักขายยังไงเจ้าวันนี้? I want some vegetables. ฉันอยากจะได้ผักบ้าง Please make your choice. โปรดเลือกดูเถอะครับ We have many fresh and fine vegetables today. วันนี้เรามีผักสดงามๆมากทีเดียวครับ How are your cauliflowers today? กระหล่ำดอกเป็นไงบ้างเจ้าวันนี้ How do you sell them ขายยังไงหรือ They are eight baht a kilo ma'am กิโลละแปดบาทครับคุณนาย Pick me out a few good ones เลือกหัวงามๆให้สักสองสาหัวสิ No these are too small ไม่เอาพวกนั้นเล็กเกินไป Well please weigh them how much เอาละช่างดูสิ เท่าไหร่นะ That is 2.2 kilograms. 2กิโลกรัมกับ2ขีด But I'll make it 2 kilograms only. แต่ผมคิดคุณนาย2กิโลท้วนก็แล้วกันนะครับ How are the cucumbers? และแตงกวาละจ๊ะ Oh, they are very nice and firm. โอ้ย ทั้งงามทั้งแข็งกรอบทีเดียวครับ I want half a kilo. ฉันต้องการสักครึ่งกิโล don't you want any tomatoes? คุณนายไม่รับมะเขือเทศด้วยหรือครับ They are ripe and have no bad spots on them. กำลังสุกงามไม่มีเสียเลยครับ Oh, I almost forgot. Yes, let me have some of them too. เออฉันเกือบลืมไป เอาให้ฉันด้วยนะจ๊ะ Half a kilo will be enough. ครึ่งกิโลก็พอนะจ๊ะ Pick out firm ones for me, please. เลือกเอาลูกแข็งๆให้ฉันทั้งหมดนะ How much are the eggs today? ไข่ขายยังไงจ้าวันนี้ <laughs> These are 18 baht a dozen. พวกนี้12ฟอง And those others are 12, ma'am. แล้วพวกนั้น12ฟอง Well, I'll take a dozen of the bigger ones. ฉันเอาอย่างฟองใหญ่สัก12 I don't like small eggs ฉันไม่ค่อยชอบฟองเล็กๆ Is one dozen enough สิบสองฟองพอหรือครับ? Yes I don't want to keep them for a long time พอจ้ะ ฉันไม่ต้องการจะเก็บมันไว้นานๆ What about some onions คุณนายไม่รับหัวหอมบ้างหรือครับ Are they all good ดีทั้งหมดไหมล่ะ The last ones you sold me weren't good at all I had to throw away lots of them ฉันต้องทิ้งเสียตั้งเยอะแยะทีเดียว I'm sorry I'll choose only good ones for you today ผมเสียใจด้วยครับ All right I'll take one kilo เอาละฉันต้องการสักหนึ่งกิโล And give me green chilies and parsley two baht for each แล้วก็เอาพริกสดกับผักชีอย่างละสองบาทด้วยนะ Very good ma'am ได้ครับคุณนาย How much do I owe you ทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ Twenty two baht altogether ma'am ทั้งหมด22บาทครับคุณนาย Thank you very much ขอบคุณมากค่ะ Goodbye and come again please สวัสดีและกรุณา มาอุ่นนุนอีกนะครับ ชั่วโมงที่ 41 ในร้านขายเพชรพลอย เครื่องประดับ ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับการซื้อขายเพชรพลอย และเครื่องประดับต่างๆ ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good morning ma'am สวัสดีครับ What can I show you ma'am จะให้ผมหยิบอะไรให้ชมไหมครับ Please show me some brooches ขอดิฉันดูเข็มกลัดหน่อยสิ Is this one อันนี้เหรอครับ Yes I'd like to have ones in the real Thai style ใช่ค่ะ ดิฉันอยากได้อันที่เป็นแบบไทยแท้ How about this one ma'am อันนี้เป็นไงครับ Sapphires or rubies with some small diamonds มรกตและทับทิมพลอยเล็กๆประดับด้วย. And this is a very fine real purple stone, ma'am. แล้วนี่เป็นพลอยสีม่วงแท้งดงามมากครับ How much does it cost ราคาสักเท่าไหร่คะ This one is about 3,000 baht ma'am อันนี้ราวๆ3,000บาทครับ คุณนาย That's too much I don't think I can afford that ราคาสูงไป ดิฉันไม่กล้าซื้อราคานั้นหรอกค่ะ To what price do you wish to go คุณนายต้องการราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับ Not more than one thousand. ไม่เกินพันบาทค่ะ How about this one, ma'am? อันนี้เป็นไงครับคุณนาย It also has a real pearl. มีไข่มุกแท้เม็ดหนึ่งด้วยครับ Let me see. Is it a natural pearl? ขอดูสิไข่มุกธรรมชาติหรือเปล่า? Yes, it's natural, ma'am. ครับไข่มุกธรรมชาติครับ. Do you have any brooches in sterling silver? คุณมีเข็มกลัดชนิดทำด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ไหมคะ Yes we have many styles มีครับเรามีแบบต่างๆหลายชนิด What kind do you have in mind คุณนายจะต้องการชนิดไหนหรือครับ Please show me the one that has the white flower ช่วยหยิบอันที่มีดอกไม้สีขาวนั้นให้ดิฉันดูสักหน่อย What is the flower made of? ดอกไม้นี่ทำด้วยอะไรนะคะ Genuine ivory and carved by hand, ma'am. งาแท้และแกะสลักด้วยมือครับ This is imported and this is locally made. นี่เป็นของต่างประเทศ และนี่ของทำในนี้ครับ Which one do you prefer, ma'am? คุณนายต้องการอย่างไหนครับ Aren't you interested in those lovely ornaments? คุณไม่สนใจพวกเครื่องประดับสวยๆนั่นบ้างหรอกหรือครับ They must be expensive. ราคาคงจะแพงนะ No, we don't charge you too much. ไม่หรอกครับ เราไม่คิดคุณแพงนัก We are offering it at the lowest price. เราคิดราคาให้ถูกที่สุด Look, modern necklaces in gold. ดูสิครับสร้อยคอทองคำแบบสมัยนิยม Nice ear clips in silver and gold ต่างหูเงินและต่างหูทองฝีมือประณีต Wedding rings in gold with bright engraving แหวนแต่งงานทองคำแกะสลักสวยงาม Ear pendants in gold with superfine glass stones ต่างหูระยะทองคำ ฝังพลอยงามวิเศษ bracelets for children with small coins สร้อยคอห้อยเหรียญเล็กๆสำหรับเด็ก We assure you that we sell at moderate prices เรากล้ารับรองว่าขายให้คุณในราคาพอสมควรทีเดียว May I see that heart locket ขอฉันดูล็อกเก็ตรูปหัวใจนั้นสักหน่อย This one? Oh, it's very nice looking. อันนี้เหรอครับ โอ้ สวยมากทีเดียว It can be personalized with your name คุณจะจารึกชื่อของคุณลงไปก็ได้ครับ May I ask you how much you'll give for that ring ขอประทานโทษ คุณจะให้ราคาแหวนวงนี้เท่าไหร่ครับ I can give it to you for not more than 1,000ดิฉันให้ราคาคุณได้ไม่เกินพันบาทค่ะ Oh, at that price, we would lose 600 baht. โอ้ราคานั้นเราก็ต้องขาดทุนไม่ต่ำกว่า600บาททีเดียวครับ Sorry, we can't give you that price. เสียใจจริงๆครับเราขายราคานั้นไม่ได้ You can't buy it anywhere else at this price. คุณจะหาซื้อราคาถูกอย่างนี้ที่ร้านอื่นไม่ได้หรอครับ? Still, that's pretty high. Can't you make it less? แพงนักนี่คุณลดบ้างไม่ได้เชียวหรือ2,000 baht, will that do for you? 2,000บาทเป็นไงครับ Don't you see? This diamond is first class. คุณนายดูสิครับเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งทีเดียวครับ It is, but it shouldn't cost more than 2,000 baht. เพชรนางงามละแต่ราคาสิไม่น่าจะถึง2,000บาทเลย well then, can I have it for 1,600 baht? ถ้างั้น1,600 But really, this does not even cover prime cost. ราคาทุนยังไม่ได้เลยครับเป็นความสัตย์. Will you let me have it or not? คุณจะให้ตามนั้นไหมล่ะคะ All right, we are really making a sacrifice. เอาละครับเรายอมขาดทุนขายให้คุณครับ. But don't forget us next time if you happen to come this way. แตอยาลมนะครบถ้าคุณผ่านมาคราวหน้ากรุณาแวะด้วยครับ I'm looking for Thai bronzeware. ฉันกำลังมองหาพวกภาชนะลงหินของไทย Step in, ma'am. We'll show you several kinds. เชิญข้างในสิครับ What would you like to see? จะชมอย่างไหนหรือครับ These come in sets of five. พวกนี้เป็นชุดละห้าชิ้น They are such beautiful patterns. ลวดลายของมันสวยงามจริง ๆ If you don't like this style, ถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้ I'll be glad to make a new one according to your wishes. ผมยินดีจะทำให้ใหม่ให้ถูกความประสงค์ของคุณก็ได้ครับ These are sets of candlesticks in Thai style. พวกนี้เป็นชุดเชิงเทียนแบบไทยๆ A smoker set consisting of an ashtray and a cigarette box. ชุดสำหรับนักสูบบุหรี่กอบด้วยที่เคียบุหรี่และกล่องบุหรี่ All articles of Thai bronzeware are tarnish proof. เครื่องภาชนะลงหินของไทยทุกชิ้นรับรองไม่ดำ You don't need to worry about the quality of our goods. คุณไม่ต้องกังวลใจในเรื่องคุณภาพสินค้าเราดอก You can get almost anything in Thai bronzeware here. คุณจะหาซื้อเครื่องภาชนะลงหินของไทยเกือบทุกอย่างได้ที่นี่ครับ Let me see. What else do we want? เดี๋ยวนึกดูก่อนว่าเราต้องการอะไรอีกบ้าง Well, I think I know. อ๋อฉันพอจะนึกได้แล้ว I'd like to have both of the bronze vases in the real Thai style. ฉันอยากได้แจกันโลหะแบบของไทยแท้ๆสักคู่หนึ่ง Maybe you'll like this style. บางทีคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ครับ These vases are hand carved and made in Thailand. แจกันพวกนี้ใช้สลักลวดลายด้วยมือและทำในเมืองไทยนี่เองครับ. These goods, for the most part, are made in Tonbury. สินค้าเหล่านี้ส่วนมากผลิตที่จังหวัดธนบุรีครับ This is something which would interest ladies นี่เป็นของที่พวกคุณสุภาพสตรีสนใจมากครับ But I am not married I am still a bachelor แต่ผมยังไม่แต่งงาน ผมเป็นโสดอยู่ครับ I'm sure you can buy it for your lady friend ผมเชื่อว่าคุณอาจจะซื้อไปฝากเพื่อนหญิงของคุณก็ได้ Or you can buy it for your sisters at home. หรือคุณคิดจะซื้อไปฝากน้องสาวของคุณที่บ้านก็ได้ครับ That's a good idea. เข้าทีดีทีเดียว I might buy it as a souvenir or as a present for my lady friend. ผมอาจจะต้องไปซื้อไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝันสำหรับเพื่อนหญิงก็ได้ There is no need to worry about our price. คุณไม่ต้องกังวลใจในเรื่องราคาของเราหรอกครับ Here's a jade ring in real gold and real jade. นี่ครับแหวนหยกทองคำแท้และหยกแท้ If you decide to buy now, I'll be glad to give you a 5% discount. ถาคณตกลงใจซอเดยวน ผมยินดีจะลดให้คุณ 5%